Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Temu o kojoj ćemo večeras kratko govoriti najvjerojatnije ste mnogo puta slušali. I najvjerojatnije je da nećete ništa novo čuti. Ali ima jedna, jedan detalj koji možemo vidjeti čitajući Kur'an ili čitajući hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam a to je da se tematika u govoru našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam non stop ponavlja. Zbog toga ćete vidjeti jedan hadis, prenose različite ravije i vidjet ćete kako ravija prenosi, tako ima neki detalj u tom hadisu koji nije sadržavao prethodni. Hoće se reći da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam jedan te isti govor ponavljao više puta. Ponavljao više puta. Pa različiti ljudi kada bi ga slušali zapamtili bi nešto, ili čuli bi, nešto što nije bilo izrečeno ranije. Tako nam je imam poslanikove međida u Medini, šeha Abdul Muhsin al-Qasim, prenio za običaj šeha Ibn Baza, rahmetullahi ta'ala Kaže, šeha Ibn Baz je tri osnovna načela od šeha Muhammed ibn Abdul Vahaba, sigurno ste čuli za tu knjigu. Tri osnovna načela je ponavljao sedmično tri puta. Znači tri puta bi tokom sedmice ponovio kompletan tekst iz tri osnovna načela iz razloga što taj tekst govori o suštini imana. Dajući na taj način akcenat i uvažavajući taj tekst i nije dozvolio sebe, nije nikako sebi dozvolio da ga zaboravi. Tako da neće biti na odmet. Iako ste možda slušali o ovoj temi, da ipak mi ponovimo i da popričamo i da nabrojimo koje su to karakteristike prvih muslimana. Znači, odlike i karakteristike prvih, prvih generacije muslimana, a samim tim to su odlike i karakteristike svih pravovjernih. Dobro vam je poznato da svaka skupina kroz istoriju čovječanstva ima neke svoje karakteristike koje nećete naći kod drugih. Čak šta više, svaka jedinka u Allahovom stvaranju ima svoje karakteristike, nećete ih naći kod drugih izučavajući tekstove Kur'ana i Sunneta, nailazimo na opise i na detalje šta je to što je odlikovalo prvu generaciju muslimana. Među stvarima koje su neizbježne su večerašnje koje ćemo spomenuti. Riječ je o pet stvari koje su bile karakteristike i odlike prve generacije muslimana, samim tim i svih onih koji su pravovjerni, a na to ćemo dodati i šestu. Prva karakteristika i prva odlika koju želimo spomenuti jeste da je prva generacija svoje ključne, ali i sporedna pitanja temeljila na Koranu sunnetu. Prva generacija muslimana je svoja ključne, ali i svoja sporedna pitanja temeljila na Koranu i sunnetu i to na osnovu riječi Allah, uzvišenog Allaha kao i koji kaže Zalikel kitabu la Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputa je za bogobojazne uzvišni Allah na početku sur, surat al govori nam i upozorava nas i savjetuje nas da je knjiga Kur'an uputa za bogobojaznje. Zatim nalazimo da je uzvišeni rekao Inne hadal Kur'an jehdi lilleti jehe akvem. Doista ovaj Kur'an, doista ova knjiga poziva i upućuje onome što je najbolje, što je najvrijednije. Uzvišeni Allah nam govori da je ta knjiga ona koja nas upućuje prema najboljem, i to je ono zbog čega su ashabi uzimali Kur'an da bude njihova vodilja. I uzimali da svoja ključna, ali sporna pitanja temelje na Kur'anu. I na sunetu Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zatim, uzvišni Allah na savjetuje i naređuje nam da slijedimo sunnet Allahu poslanika, sallallahu alaihi sallam Pa kaže u prijevodu značenja, reci, ukoliko Allaha volite, onda mene slijedite. Reci, ukoliko Allaha volite, onda mene slijedite pa će Allah vas zavoljeti i grijeh vam oprostiti. Na osnovu ovih tekstova zaključujemo da trebamo slijediti Kur'an i Sunnet. I ovo je ono što je radilo prva generacija. Ali zar ne nalazimo da svi muslimani, sve skupine, sve sekte unutar umeta tvrde da, da se pozivaju na Kur'an i Sunnet? Pa čemu onda ta kvaka? Šta je onda taj problem? Svi smo na Kur'anu i Sunnetu, a toliko različitosti među nama ukoliko prošetate kroz muslimanske zemlje, svaka skupina zadovoljna na onome na čemu je, svaka skupina tvrdi na Koranu i Sunnetu, a razlike su koliko između nebesa i zemlje. Razlika je u četiri stvari. U načinu na koji moramo prihvatiti Kur'an i Sunnet postoji četiri stvari. Najprije šerijatske tekstove, odnosno kur'anske ajete i hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam trebamo razumjeti i prihvatiti po njihovim spoljašnjem značenju. Po njihovom spoljašnjem značenju. I to na način kako je razumijevala prva generacija i kako su ih razumijevali najbolji muslimani u svim generacijama, a to je ulema. Znači, tekstove Kur'ana i sunneta moramo prihvatiti po spoljašnjosti na način na koji je to razumijevala prva generacija muslimana. Zatim druga stvar je što šerijatske tekstove, odnosno ajeti i hadise, ne smijemo izvrtati. To je takozvani tevil. Ne smijemo izvrtati. Niti smijemo tvrditi da oni nemaju svoje značenje. Tefvid. Obje ova pravca ima, imaju veliko utemeljenje u našem bosansko-hercegovačkom učenju kod naših muslimana bošnjaka mnogi još od davnina pribjegavali su tevilu, tvrdeći da neki ajat ili neki hadis ne znači to što spoljašnjost ukazuje, nego da ima ono jedno spolje, skriveno značenje koji ne znaju ostali, nemojte vi da se sikirate, mi znamo šta je to, uglavnom nemoj da razmišljaš svojom glavom. Obrtali su, izvrćali su, izvrćali su pravo značenje kuranskih tekstova i hadisa Allahu sallallahu alaihi Ili još gore da tvrde da nema značenje. Kada govorimo da uzvišni Allah ima ruku, kažu mi ne znamo šta to znači. Uzvišni Allah nam se obraća govorom koji mi ne treba da razumijemo, koji nema svoje značenje. Znači to već, već je to problematično. A ono je opasnije iz razloga što su ljudi skloni tome. Ljudi su skloni, e, današnji muslimani, više vole da nemaju mišljenje o tim pitanjima nego da ga imaju. Kaže, mi ne znamo šta to znači, ti ajeti nemaju nikakvo značenje, nemoj nas, nemoj oko toga opterećivati. I vratila se jedna garnitura studenta iz europskog svijeta koja zagovara, koja zagovara ovaj pristup da kuranski ajeti, određeni kuranski ajeti nemaju svoje značenje. To je znači druga tačka i druga karakteristika po pitanju prihvaćenosti kuranske ajeta i hadisa Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nema tevila, nema pogrešnog izvrćanja, niti ima tefvida, a to je da tvrdimo da ti ajeti nemaju svoje značenje. Treća, stvar zbog koje dolazi do razilaženja i do različite, interpretacije kod i Suneta jeste da šerijetske tekstove, odnosno ajeti i hadise, ne smijemo razdvajati i parcijalno uzimati. I to sa dva aspekta. Najprije, podjednako se oslanjamo i na ajete i na hadisa Allahog poslanika sallallahu Jer on ne govori po hiru svome, to je objava koja mu se dostavlja. Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se dostavlja. Zbog toga svoje širijetske stavove, svoj način življenja i svoj način primjenjivanja islama u našim životima temeljimo kako na Kur'anu tako i na sunnetu. To je sa jednog aspekta da prikupljamo sve dokaze, da se podjednako oslanjamo, da ne odbacujemo ništa. A s drugog aspekta ne uzmemo jedan ajet koji govori o toj temi, a na ostale zaboravimo. Već kada želimo da dođemo do nekog zaključka, svi ajeti, svi hadisi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam koji govore o toj temi trebaju se okupiti pa vidjeti šta je od hadisa nije vjerodostojno, onda ćemo, onda to zanemariti. Radit ćemo samo po vjerodostojnim hadisima. Vidjeti da li među ajetima ima ajeti koji su derogirani i koji su derogirajući. Pa ćemo se vladati po onima koji su derogirajući. Zatim, također u hadisima Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam. Prikupit ćemo sve dokaze pa ćemo vidjeti koja je to stvar po kojoj je poslanik u početku radio i zašto je